بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmon kishining axloqi haqida keyingi darsimizni boshlaymiz bugungi mavzuyimiz musulmon hunarmand musulmon usta haqida bo'ladi birinchidan biror bir kasb biror bir hunar biror bir mehnatga kirishlikdan oldin u hunarni shariatdagi hukmidan xabardor bo'lishlik kerak inson bolasi borki bir hunar va kasb egasi bo'ladi insoniyat mana shu kasb va hunar egalariga endi usta deb aytamiz ana shu ikkita so'zni tushunasizlar hunar va kasb egasi Buni insonlar mana shu hunar va kasb egasi bo'lgan ustalarga muhtoj bo'ladi avval musulmon ustani musulmon kasb egasini axloqi haqida suhbat qilishlikdan avval ana shu qilinadigan kasb yoki hunar haqida suhbat qilamiz avvalambor bu hunar shariatda ruxsat berilganmi yo'qmi shuni bilib olishlik kerak shunday bir kasb shunday bir hunarlar borki musulmon kishi bu narsalarni qilishligi mumkin emas gunoh ma'siyatga sabab bo'ladigan ishlar bor shu hunarni qilishlik musulmonga mumkin emas masalan erkak kishi ayollarni sartaroshi bo'lishligi chunki bu kasbni qiladigan kishi ayol kishini sochini ushlaydi badanini ushlaydi ko'zi va qo'li zino qiladi musulmon erkak kishiga bunday hunar mumkin emas chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar al aynani tazni va zina nazar va zina nazar valiyadani tazni va zinahumal lamas ikki ko'z zino qiladi u ikkisining zinosi qarashlik nazar solishlik ikki qo'l zino qiladi u ikkisining zinosi ushlashlik ayollarni sochini oladigan erkak kishi ayni mana shu ikkita gunohni doimiy suratda qiladi endi bu ishni qilish qilmaslik haqida o'ylab ko'rsin yoki ayollarga xos bo'lgan kiyimlarni tikadigan erkak kishi erkak kishini tikuvchi bo'lishligi halol. Ammo ayollarni kiyimini tikib, uni ustini o'lchab, kiygizib, u yog'ini to'g'rilab, bu yog'ini to'g'rilab, ko'zi tushadigan holati shariatda mumkin emas. Agar u musulmon erkak kishi tikuvchi razmerini qizi yoki ayolga ayttirib oldirgan chog'ida ham kiyim bitgandan keyin uni kiydirish, e, to'g'ri kelmay qolgan joyini to'g'irlab qo'yish uchun albatta bu ayol kishini ro'parasiga keladi. yoki e, odamlarga ovqat olib kelib beradigan odam ana shu pannisini ustida harom ichimliklar ham keladimi musulmonga mana shu narsa ham mumkin emas ha ovqat olib kelib berishi yaxshi narsa lekin bu ko'tarib kelayotgan narsalar ichida aroq bo'ladigan bo'lsa shu bir spirtli ichimliklar bo'ladigan bo'lsa bu kishi harom amalni qilayotgan odamga xizmat qilyapti unga ko'mak ko'rsatyapti demak bu narsa ham mumkin emas endi aytaversak ko'p Endi har bitta hunar egasi, har bitta kasb egasi, musulmon usta o'zini qilayotgan ishini shariatdagi hukmini avval bilib olsin, biror ishni, hunarni tanlashlikdan oldin. Ota-onalar ham farzandlarini bir hunar kasbga berayotganda avval shar'iy hukmini bilsin. U bola muayyan falon kasbni qilganligi uchun zo'r pul topmaydi. Alloh taolo yozganligi uchun topadi u pulni. va ayni shu aytilingan man qilingan hunarni qilmasdan boshqa hunar qilib ham yaxshi topayotganlar bor biz iymon keltirganmiz rizq Allohdan nima hunar qilishimizdan qat'iy nazar halol yoki harom ish qilishimizdan qat'iy nazar shu rizq keladi shuni tushunib olsak keyin kasb tanlashlikda ham inshaalloh adashmaymiz musulmon kishi musulmon usta musulmon hunarvand gunoh ma'siyat bo'ladigan ishlarda xizmat qilmasligi kerak gunoh va ma'siyat bo'ladigan joylarda xizmat qilmasligi kerak masalan qimorxona aroqxona yoki mana kanisa cherkov mana ko'p musulmonlar e, boshqa o'lkalarga o'lkalarga borib ishlashyapti cherkovda ishlasa bo'ladimi degan savol berilib qoladi u cherkovda kufr kalimasi aytilinadi u cherkovda Alloh taoloni uchta deyishadi Bu ishni musulmon odam qilmasligi kerak. Chunki Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, laqad kafarallazina qalu innalloha huval masih ibn maryam. Alloh Masih bin Maryamdir degan kimsalar aniq kofir bo'ldilar. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zolimin min ansor. Albatta, kimda kim Allohga shirk keltirsa, Alloh unga jannatni harom qilur va borar joyi do'zax bo'lur. Ya'ni kufr kalimasi aytiladigan joyda mana shu kalimani aytishlikka sharoit qilishlik uchun xizmat qilishlik musulmon ustaga, musulmon hunar egasiga mumkin bo'lmagan amallardir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayting ey Muhammad, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Demek, musulmon odam kasb tanlashlikda hunar qilishlikda shariat ko'rsatmasidan chiqmasligi kerak bu ayollar sartaroshimi ayollarni kiyimini tikadigan odammi aroqxonada xizmat qiladimi kazinodami e, kanisadami musulmon kishiga bu narsalar mumkin emas siz bilan biz qanaqa hunar qanaqa kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar bu ollohni siz bilan bizga bergan bir ne'mati chunki hech kim onasini qornidan biror hunar egasi biror kasb egasi bo'lib tushmaydi xuddi olim bo'lib tug'ilmaganidek alloh taolo aytadi Allohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Alloh sizlarni onalaringiz qonidan biror narsa bilmagan holingizda chiqardi va shukr qilishingiz uchun sizlarga quloq, ko'zlar va dillarni berdi. Albatta, qanaqa kasb bo'lmasin, Alloh siz bilan bizga bergan ne'mat. Oshpazga odamlar muhtoj, oshpaz e, elektrikka muhtoj elektrik tabibga muhtoj va hokazo mana shu kasblarni xilma xil bo'lishligi odamlarni bir biriga muhtoj qiladi biri ikkinchisiga muhtoj bo'ladi alloh taolo aytadi ahum yaqsimuna rahmata robbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya va rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya va rahmatu robbika khayrun mimma yajma'un ey muhammad parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsimlaydilarmi yo'q aslo undoq emas ularning hayoti dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham ularni o'rtalarida biz o'zimiz taqsim qilganmiz va ba'zilarini ba'zilari qo'l ostiga olib ishlatishliklari uchun ayrimlarini ayrimlaridan darajasini baland qilganmiz demak alloh taolo odamlar bir biriga muhtoj bo'lishligi uchun biriga u kasbni biriga bu kasbni biriga bunga pulni bunga xizmatni berdida biri ikkinchisiga muhtoj bo'ladi alloh taolo qur'onda o'zining payg'ambari dovud alayhissalomga ham bir kasb berganligi haqida bizga xabar beradi astag'firullah san'ata lituhsinakum min ba'sikum antum shakirun yana dovudga sizlarga ziyon yetishidan saqlaydigan sovut ilmini ta'lim berdik bas sizlar shukur qilurmisiz qadimda endi odamlar janglari qilich bilan nayza bilan bo'lgan shunga o'xshagan asboblar bilan endi ana shu asboblardan qilichlardan yoki qurollardan himoyalanishlik uchun insonlar sovut kiygan alloh taolo dovud alayhissalomga mana shu sovut yasash hunarini kasbini berdi va shu hunarni berib turib alloh taolo nima deyapti va unga dedik sovutlar yasagin va ularni to'qishda aniq puxta ish qilgin ey dovud xonadoni yaxshi amal qilinglar zero men qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchidirman ya'ni alloh taolo hunarni o'rgatib turib shu ishingda puxta bo'l deydi o'zingni ishingni mohiri bo'l payg'ambarga buyuryapti Ya'ni ja halqalarning orasi bo'shib ketmasin, kiyganda sangilab ham qolmasin. Juda ham tarang qilib tashlama, kiyganda siqilib qolmasin. O'zingizning ishingni ustasi, mohir, puxta, mohir ustasi bo'lganda Alloh taolo buyurdi. Demak, qanday kasb qilishimizdan qat'iy nazar, modomiki halol ekan, shu ishda işte puxta bo'lishimiz Allohning bizga bergan buyrug'i ekan. Bo'ladi-yu, to bir haqiqiy ustasini topguningcha mashinangizni unga olib borasiz, pul sarflaysiz, vaqtingiz ketadi. bunga olib borasiz pul sarflaysiz vaqtingiz ketadi to ustasini topganingizdan keyin arzimagan narsa bo'ladi haligi men o'zim guvohman bir odam jigulisini sakkizta починникga almashtirgan ekan yurganda saksondan o'tganda g'ung deb ovoz chiqar ekan bir usta sakkizta починник almashtiribdi yana bir ustaga borganda shunday qarasa tomida bagaji bor ekan haligi trubasi 80 kilometr tezlikka chiqqanda haligi 3 teri singari g'ungda ovoz chiqarar ekan haligi usta qarabdida bagajni yechib qo'yib yurib kelingchi debdi yurib qaytib kelibdida o'y debdi ketibdi narigi ustani oldiga shuning uchun ukalar ukalar ustalardan shikoyat eshitamizda shogirdlar haqida biz 2 yil 3 yil ishimizni ustasi bo'lganimizcha usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida gapirmas edik Hozirgilar qo'liga kulish ushlashni o'rganib, shpatil ushlashni o'rganib qolsanglar, bo'ldi, chiqib ustachilik qilyapti deydi. Tushunarliga, to usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida ukalar gapirmanglar. Siz cholasiz, usta o'zi javob beradi, qolganini endi shu o'zingni ishing mobaynida o'rganasan deb turib chiqaradi. To'g'ri aytayapman, ustalar? Bu yoshlar hunar o'rganish uchun emas, pul topish uchun sizlarni oldinglar turibdi-da. 6 oy ishlagandan keyin pul bermaysizmi usta deydi. Musulmonlar ishida bo'layotgan muammomi islom albatta bunga yechim beradi. Shuning uchun ustasini norozi qilib chiqib ishlayotganlar borib duosini olinglar. Borib xizmatini qilinglar. Demak, har bitta hunar, kasb egasi o'zini ishida usta, mohir bo'lishligi kerak. Puxta shu hunarni o'rganishligi kerak. Endi bir inson mohirlik mohir bo'lish kerak ekan deb turib harom bo'lgan kasbda mohir bo'lsachi u baribir harom qiylanib qiladimi oson o'zi qaysi usta qiylanib ishlaydi desa mohir bo'lmagan usta qiylanib ishlaydi va harom kasb bilan yeyilgan rizq insonni badanini semirishiga sabab bo'lsa bu semirishlik harom rizq bilan bo'ldi endi payg'ambarimiz aytganlaridek harom bilan o'sgan har bir go'sht jahannamga loyiq Qiyomat kunida inson bolasi hisob kitobga turadi, undan albatta savol, so'roq tutiladi, savol beriladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Lan tazul qadama abdin ya hatta yus'alana umrihi fima afna va an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu." Qarang. Payg'ambarimiz aytadilar: "Umrini nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkazdi? Moli haqida, qayerdan topdi qayerga sarf qildi moli haqida so'ralmasdan turib qiyomat kuni oyoq o'rnidan jilmaydi haloldan topdimi alhamdulillah halol kasb bo'ldi endi haromga sarf qilmadimi ko'pchilik aka ukalarimiz masjidlarga kelib ma'ruza eshitamiz ehtimol ilm ham o'qiymiz ko'p narsadan xabarimiz bor lekin o'g'illarimizni qizlarimizni uylayotganda ana shu isrof ana shu zakis ana shu bir e, hoy havas orzu havas riyo degan narsaga berilib ketayotganligini ko'ramiz bilaylikki bizni o'qiyotgan eshitgan narsamiz bizga yuqmabdi tushunarlimi e umrida bir marta umrida bir marta bo'ladigan to'yni gunoh masiyatga to'ldirasanmi bu yangi qurilayotgan oilani kemaga o'xshasa suvga tushirayotganda uni teshib tushirasanmi buni bekorga buzilib ketmayapti oilalar bir qisqa muddat ichida bir yil olti oy yetti oyda uzilib ketyapti Bu nikoh buzilyapti. Nimaga sabab? Boshida xato ketilgan. Halol topganingiz bir ish, endi uni halolga sarflashingiz ikkinchi ish. Shuning uchun qaraylik qayerga sarflayapmiz pulimizni. Insonni qo'lidagi moli davlat bu tijorat qilib topdimi, kasb qilib, mehnat qilib, peshona teri qilib topdimi, e, hunari bilan bu Alloh taolo unga bergan Allohning moli. Sizni qo'lingizda vaqtincha turgan Allohning moli. Sizdagi sog'lik ham Alloh bergan sog'lik, sizdagi umr ham Alloh bergan umr. Bu bari vaqtinchaga berilgan. Alloh aytadi: "Va anfiqu mimma lillahi allazi atakum." Alloh sizlarga bergan molidan infoq qilinglar. Kimning moli bu? Allohning moli. "Va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi." u zot sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalarni ya'ni vaqtincha qo'linglarga berilgan bir kun ertaga yoki indinga sizlar xohlasanglar ham xohlamasanglar ham boshqalarni qo'liga o'tib ketadigan vaqtincha turgan moli davlatdan Alloh rozi bo'ladigan joyga infoq qilinglar qaranglar allazina yu'minuna bil va yuqimuna va mimma yunfiqun qarang hidoyat egalari kim Bu shunday odamlarki, Qur'on ularga yo'l ko'rsatadi. Endi hidoyat egalari kim desa, namoz o'qiydi, infoq ihson qiladi. G'aybga ishonadi undan burun. Infoq qilish degani faqat pulni tushunmaylik. Mana muallimlar haqida dars qilganimizda aytdik. Alloh taolo senga birodar nimani berdi? Nima bilan rizqlantirdi desa, ilm berdi senga. Endi shu ilmingni Alloh yo'lida sarf qilsang, senga berilgan rizqdan infoq qilgan bo'lasan. Xuddi shunga o'xshagandek, kasb hunar egalari ustalar o'zinglarni hunaringlardan qilayotgan ishinglardan infoq qilsanglar alloh taolo bergan narsadan infoq qilgan bo'lasizlar va mana shu hunaringlarga hunar qo'shiladi inson pul pul deydi a pul nima edi bu alloh taolo bergan vaqtincha narsasi ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana hadis sahihi muslimdan yaqul ibn adam mali mali ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amzayta odam bolasi molim molim deydi ey odam bolasi senga seni molingdan yeb yo'q qilganing kiyib eskirtirganing va sadaqa qilib o'tkazganingdan ortiq nima bor to'g'rida yeganimiz ketdi kiyganimiz eskidi infoq qilganimiz o'tdi bundan ortiq nima bizniki bu moldan har qanday puldor bo'lsin boy bo'lsin bir jup oyoq kiyim kiyadi bitta do'ppi kiyadi bir china ovqatga xonni to'yadi oshishi esa kasal bo'ladi ikki qavat patinkani ustidan patinkani kiyolmaydi qarab tursangiz ko'chada yurishi bir xillar siz ham shu bir china lag'monga to'yadi qoningiz bu ham qolganiga javob beradi faqat inson qanday kasb qilishligi haqida suhbat qilyapmiz Endi bir inson, bir musulmon kishi halol kasb qilishligi uchun, halol topib kelishligi uchun unga ko'mak beradigan inson bor yoki haromni qilishligiga ko'mak bo'ladigan inson bor. Kim u? Ayoli. Ayoli. Onani olib kelasan, monani olib kelasan deb turib, spiskani berib taqalaversa, bu usta majbur bo'ladi bir harom ish qilib qo'yishlikka. Yoki aksincha, "Ey, palonchining bolasi ha Allohdan qo'rqing biz haqqimizda biz issiq sovuqqa sabr qilamiz faqat halol narsa olib keling bizga qiyomatda biz azobga chidolmaymiz biz sabr qilib turamiz bir kun ikki kun yo'q bo'lsa bir narsa deydigan bo'lsa haligi musulmon hunarmand musulmon usta nima qiladi hijolatlanmay kelaveradi uyga topolmasa chunki agar boyaga aytayotgandek taqalaveradigan xotin bo'ladigan bo'lsa shuni uni o'zsin deb turib haromga qo'l urib nima qiladi olib keladi o'sha aytganini endi o'rni kelib qo'yganda aytib qo'yay buni ham tinimsiz ravishda tanishaman tanishaman degan xatlarni o'qib qolasizlar televizorda nima shu e? nimaga tanishadi nima ota onasi yo'qmi uni tanishtirib uylab qo'yadigan nima qilmoqchi u ana shu tanishaman deyotgan nomerini jo'natayotgan o'g'il boladir qiz boladir ota onalari bilarmikin mana shu narsani efirga berib turib shuni orqasidan pul yeyotganlarni puli qanaqa bo'ladi aytdik aroq ichishlikka qimor o'ynashlikka sabab bo'ladigan joyda ishlamoq puli halol emas deyapti endi buni kichik. e biz musulmonmiz biz musulmonmiz u boshqa o'lkadagi g'ayri dinlar nima qilsa u bizni qalb bizga tushaverish kerak emas u narsa nimani bo'lsa olib kelib o'zimizga tushirib olmasligimiz kerak bizni farqimiz bor o'sha tanishish orqasida qancha oilalar buzilib ketayotganligini biz eshityapmiz imomlar gaplashib turganda ushlayapti, hatto SMS kelgan ekan, eri o'qib qopti va hokazo. Bu bu telefon ham bir balo bo'ldi. Yaxshilik ishlasangiz yaxshi narsa ekan, yomonlik ishlasangiz yomon narsa ekan. Endi agar bu shu ishga aloqasi bor odamlar bo'lsa, shundan xabardor bo'lib qolinglar. Demak, musulmonni bir hunar qilishlikda, bir kasb qilishlikda ixtiyor hunar tanlashini gaplashdik demak shariat ruxsat bermagan ishni qilmaslik kerak ikkinchidan musulmon odam halal mehnat qiladi endi bir ishga kirishlikdan oldin oldin nimalarga e'tibor berishlik kerak musulmon kishini bir ishga kirishlikdan avvalgi axloqi bu juda bir muhim masala mana shu kichkinagina ishni qilmaydi katta muammolarga borib taqaladi ishni qilishlikdan oldin ish egasi bilan bu usta ittifoq qilmaydi qanchada bo'ladi nechi pulga bo'ladi va oxiriga borganda muammoni ko'rib turibsiz uyda bitta ishni qildirish kerak bu tom yopish kerak mana отделкani qildirish kerak falon usta yaxshi usta ish tekkiz va hokazo chaqirib kelasiz mana ish qilib berasizmi qilib beraman qachon boshlaysiz ertadan boshlayman bo'ldi ketdi qancha vaqtda bo'ladi nechi pulga qilasiz buni agar biror bir muammo bo'lib qolsa biror bir chiqim kuyishlikka to'g'ri kelib qolsa kim kuyadi bunga kontrakt yo'q договор yo'q uydagisi aytadi o'zimiz birodar bu deydi ustani hech qancha olmaydi deydi anavigi usta aytadi bu o'zimiz birodar deydi men deydi o'zimizki deb qilaman puxta qilib menga yaxshi pul to'laydi deydida uni ham hisobi o'zini kallasida buni ham hisobi o'zini kallasida ish bitdi endi hisob kitob qilish kerak qancha bo'ldi usta faloncha e shunchami e biz bormi begonaga qildirsa uncha qilmas edi a birodarchilik qayerda qoldi deydi desa aytadi e birodar men o'zimniki deb aytyapman sizga bunaqa deydi men oshishni aytayotganim yo'q men yo'lida qilib aytyapman deydi bo'ldi muammo bor endi ko'rsak bu birodarni o'rtasiga soqchilik tushgan o'rtaga odam qo'ygan har xil joylarga borib murojaat qilgan nima uchun bunday bo'ldi e birodar ediku bular nima bo'ldi qayerda xato ketdi bular o'sha ishni boshida shariat unga ittifoqqa kelishib ol narxni aniq qilib ol договор qilib ol deb aytgan edi mana shu joyga amal qilmadi muammoni ko'rib turibsiz bu materiali ketgan bu mehnati ketgan vaqti ketgan ikkalasi ham uslubga qilmaydi biri ikkinchisiga xo'p deb past kelmaydi tanish manzara ustalar haqida alohida gaplashamiz yana oxirida bu uyda egalari bilan agar bu ish avvalidan kelishilganida shu muammo yo'q edi qilib berasizmi qilib beraman qanchada bo'ladi mancha muddatda bo'ladi zapasi bilan aytadi bir ikki kun zapasi bilan nechi kunga qilasiz mancha qilaman agar kelisha olmasachi boshida kelishmasinda ish bo'lmadi bu vaqtiga kuymadi mehnatiga kuymadi bu puliga kuymadi bo'ldi ikkalasi teng ajrashib ketaveradi qur'onda alloh taolo siz bilan bizga muso va xizr alayhissalom qissasida siz bilan bizga dars beradi qarang muso alayhissalom hizr alayhissalomdagi ilmdan o'rganishlik uchun u kishini oldiga bordi borib turib hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda sizga bildirilgan bilimdan menga ham o'rgatishligingiz uchun sizga ergashsam maylimi muso alayhissalom hizr alayhissalomdan so'radi hizr alayhissalom aytdi aniqki siz men bilan birga sabr qilishlikka hargiz toqatiz yetmaydi avvaldan kelishib olinyapti sizni sabringiz yetmaydi avvaldan ittifoq kelishyapti kimlar kimlar payg'ambarlar qola satajiduni inshaallohu sobiran va asi laka amro shart qiling muso dedi inshaalloh siz mening sabr toqatli ekanimni ko'rursiz men biron ishda sizga itoatsizlik osiylik qilmasman dedi Ya'ni kelishilinyapti boshida. Nima desangiz, xo'p deyman. Sizga osiylik qilmayman dedi. Endi Xizr alayhisalom qanday shart qo'ydi? Fa inittaba'tani. Mana Xizr alayhisalom o'zidagi ilmni o'rgatishlikni o'rgatadigan bo'ldi. Faqat shartini qo'ygan. Agar men yerga qanday shart bor? Agar siz menga yetishadigan bo'lsangiz, fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra. to o'zim sizga aytmagunimcha biron narsa haqida mendan so'ramaysiz dedi. Mana boshida ittifoq bo'lyapti. Boshida kelishib olyapti. O'rgataman, faqat shartim bor. Men o'zim nimaga bir ishni qilganligimni aytmagunimcha sababini so'ramaysiz dedi. Avvaldan kelishyaptimi? A birga bolalar yuravering demayapti. Ayni aka-ukamiz ot bilan tuyolamadi. Qilavering deydi. Aka-ukachilik iniga ko'rinadi. Umar ibn Xattob aytgandek, pul muomalasini qilganmiding u bilan? Safarga chiqqanmiding u bilan? Shunda bilinadi odamni kimligi. Fantaloqa kelishdi, ikkalasi yo'lga tushdi. Musa alayhissalom birinchi marta Xizr alayhissalom qilgan ishini bir kemani teshib qo'yildi. Nimaga teshding deb so'radi. Shartni buzdi. Xizr alayhissalom aytdi: "Axir men sizga men bilan yurishlikka, mendagi ilmni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi demaganmidim?" dedi. Musa alayhissalom aytdi: bilmasdan so'rab olganim uchun haydab yubormang dedi kechirdi birinchi safar kechirdi keyin yana bir ish qildi nimaga bunday ish qilding deb so'radi axir aytmaganmidim o'zim aytmagunimcha savol bermaysiz deb Musa alayhisalom aytdi: "Fa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra." Musa dedi: "Agar bundan buyon yana biror narsa haqida so'rasam meni o'zingizga hamroh qilmang chunki u holda men tomonimdan uzrga yetgan bo'lasiz ya'ni ayb menda bo'ladi indamay ketaveraman dedi qarang boshida kelishib qo'yilgan uchinchi marta savolni so'radi shunda hada firoqu bayni va bayni dedi uchala sababini aytib berdi ikkalasi ajrashdi payg'ambarlar bir ishga kirishdan oldin biri ikkinchisidan bir narsani olishdan oldin nima qilyapti Agar biz ham bir ishni işte ustalar boshlashdan oldin aniq-aniq bir nuqta-nuqtasigacha kelishib oladigan bo'lsak, agar kech qolinsa maloncha jazo, mana odam bo'yniga bo'ladi. Agar bunday-bunday bo'lsa materialga palonchi kuyadi, agar pulni vaqtida bermasa mana bunday bo'ladi deb turib, qaniydi yozib qo'ysak. Bizda endi yozilmaydi-yu, og'iz ochib kelishib qo'ysa ham bo'ladi. Shuning uchun qarasangiz, mana shu, mana shu bandlarga amal qilmasdan ishlab muammolar orqali pul topayotgan ustani qarasangiz ham baraka topish qiyin qilayotgan ishidan o'sha qilib turib ustani norozi qilib chiqarib turib ish bergan uyni egasida ham baraka topilishi qiyin baraka qachon bo'ladi alloh taolo aytganidek ish qilinganda baraka bo'ladi o'sha ishda qasos surasida alloh taolo siz bilan bizga muso alayhissalom haqida xabar beradi mana bir kishini o'ldirib qo'yib muso alayhissalom shaharidan chiqib ketishga majbur bo'ldi. madiyan qavmiga bordi. madiyan qavmi ularning payg'ambari Shuayb alayhissalom edi. E, alayhissalom o'sha qishloqqa boruvdi, odamlar hayvonlarni sug'oryapti. Ikkita ayol esa bir chekada qo'ylarini boshqalarning qo'ylariga aralashib ketmasligi uchun to'sib turibdi. Keldida hali ikkalasini qo'yini olib kelib, sug'orib qaytarib topshirib qo'ydi. Shunda shu qilgan xizmatini haqqini berishligi uchun bu qizlarning otasi muso alayhissalomni chaqirtirdi. Bu Shuayb alayhissalom edi. Qizlardan biri keldi. Inna abi yad'uka ajra ma Bas ulardan biri hayo bilan yurib kelib, otam sizni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganingiz uchun haqqini berish uchun chaqirmoqda. Qani, xizmat haqini beray deyapti. Bo'lmasam shundaylar qilib qo'ydi. haqqini to'lay deyapti akangizmi ukangizmi birodaringizmi haqqini berib qo'yavering oladimi olmaydimi farqsiz ehtimol vaqti ketdi ehtimol benzini ketdi yoki bir, bir narsasi sarf bo'ldi berib qo'yavering olmasang chunki payg'ambar axloqini ko'ring shoib alayhissalom unga birov qilib ber demadi xizmat haqqi to'lanishlik kerak ekan muso alayhissalom shoib alayhissalom oldiga keldi قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج شعيب أيتا إي موسى agar rozi bo'lsang men ya'ni rozi bo'lsang menga 8 yil ishlab berishing badaliga men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman dedi ittifoqni qarang договорni qarang agar rozi bo'lsang menga 8 yil ishlab berishlikka men senga qizlarimdan bittasini nikohlab beraman dedi endi agar 10 yilni to'lasang ya'ni 10 yil ishlab beradigan bo'lsang sen tomoningdan bizga marhamat bo'lur men seni qiynashni istamayman inshaalloh meni sen solih inson ekanligimni ko'rasan dedi ittifoqmi bu kelishuvmi agar rozi bo'lsang bir qizimni nikohlab beraman sen evaziga 8 yil yoki 10 yil nima qilib berasan ishlab berasan dedi pay payg'ambar odam yaqinda payg'ambar bo'ladigan Musa alayhisalomga shu taklifni aytdi. Qola zalika bayni va baynak. Ayyamal ajalayni qadayta fala udwana alayya. Vallohu ala ma naqulu vakil. Musa alayhisalom aytdi. Mana shu siz bilan mening o'rtamizdagi bitimdir. Ikki muddatdan qay birini ado qilsam, bas menga zo'rlik qilinmas, Alloh aytayotgan so'zimizga guvohdir. Kelishyaptimi? Şey ishni avvalidan kelishyaptimi uylanib olsinchi keyin bir gap bo'lar demayaptida <laughs> o'n yil ko'p sakkiz yilga kelishildi lekin muso alayhissalom o'n yil ishlab berdi shuning uchun ish boshidan kelishib olaylik toki oxiri nur bo'lsin ishimiz mana ish bor qancha qilib berasiz mancha qanchada manchada bo'ldi kelishdik agar bunday bunday bo'lsa palonchi kuyadi bunday bunday bo'lsa usta kuyadi iloji bormi shuni uyda egasini materiali ketgani yo'q ustani mehnati bilan vaqti ketgani yo'q demak musulmon usta musulmon hunar egasi birinchidan hunarda tozasini tanlash kerak halol hunar istash kerak ikkinchidan shu ishga kirishlikdan oldin ish egasi bilan ittifoqni puxta qilishlik kerak uchinchidan narxni ko'tarmaslik ustalar odamlarni holiga qarab narx aytishlik cho'ntagi baquvvat odamga ham bir xil narxni aytsangiz shu xizmatingizga. Nochora odamga ham shu xizmat aytayotgan bo'lsangiz, adolat bo'ldimi shu? Sizni iymoningiz, musulmonligingiz shu yerda nimani sizga maslahat berishligi kerak? Holi harobroq odamga bir oz yengilroq qilib qo'yishlikdi. To'g'rimi? aytdiku ku har bir Alloh taolo bergan, sizlarga rizq qilib bergan narsadan infoq qilinglar dedi. Shu hunaringizni nochora odamga yengilroq qilib berishingiz, shu sizga berilgan hunardan qilgan infoqingiz bo'ladi. Endi ayniqsa agar bir hunar egasi bir dona bo'lsa shaharda, bu ishni bundan boshqa biroq qila olmaydigan bo'lsa, aniq u narxi osmon bo'lishligi. Xolosa qilsin deydi. Men mehnat qilyapman deydi. Xo'p, nima qiladi? Iloji yo'q xolamay, chunki boshqa usta yo'q-da. Boshqa bir imkon bo'lganda boshqa tomondan qildirar edi. Endi shunaqaligini bilib turib, shu ishni qildirishga majburligini bilib turib, holi nochorligini bilib turib, narxni qimmat aytayotgan odam adolat qilmayapti. Ehson qilib qo'ysin shu odamga. Ehson qilib qo'ysin. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Rahmon rahmdil kishilarni rahmatiga oladi. Yerdagilarga rahm qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahm qiladi. Shunaliga qo'linglarni ehsoni. qo'linglarni ehsoni, mehnatinglarni ehsoni. onamni holiga qarab narxni ozgina tushirversin Alloh baraka bersin axir baraka Allohning qo'lida o'zi baraka haqida alohida gapirishimiz kerak biz o'zi baraka bilan yashayotgan odamlarmiz akalar bizni topayotgan yani ko'pchilikni topayotgan puliga Alloh taolo baraka beradi ozroq topayotgan bo'lsa ham hayot o'tyapti-da qarang u g'ayri dinlarchi barakani nimaligini tushunmagan odamlar hayron qoladi musulmonni hayotiga olishi muncha pul deydi topishi muncha pul deydi yurishini qara deydi bolasini ham uylayapti qizini ham chiqaryapti o'qishiga ham yetyapti qanday qilib yetkazasizlar deydi qaranglar musofir yurtda yashayotgan birodarlar biladi oladigani besh yuz ikki yuz o'ziga qoladi uch yuzini bu yoqqa jo'natadi shunda bir yil ikki yil ishlaydi to'yiga ham imorat solishiga ham kiyinishiga ham ham moshinaga ham yetadi aytinglar nima buni siri baraka shuning uchun usta birodar hunar egasi birodar Odamni holiga qarab narx ayting. Qodirmi? Yaxshi oling. Nochorroqmi? Ozgina ehson qiling. Alloh taolo baraka bersin. O'sha qilayotgan ishidan ozgina tushib ber desa unamaydi. Meni bir oy vaqtim ketadi bunga deydi. Yoki bo'lmasam 2 kun vaqtim ketadi deydi. eslangda usta birodar qandaydir bir odamlar kelib ishni qidirib bir tiyin bermasdan ketgan kunlar ham bo'lgan. Yuravergansiz, yoki yarmini berib turib bori shu bor yo'qol hol dodingni xudoga deb ketdi yoki umuman bermagan kunlar ham bo'lgan o'lib qolmagansiz a kuningiz o'taverganmi shu kambag'al bechoraga shunday yengillik qilib qo'ying ehtimol o'shanaqa ablahlarga uchratmaydi sizni olloh yo'q biz o'sha olganimiz biznikida norozi qilibdi rozi qilibdi endi ittifoq ham qildingiz bo'pti deb rozi ham bo'ldi hali ishga lekin nima qilsin sizdan boshqasi qilmaydida buni sizdan boshqa hech kimda yo'qda ko'zini o'yib oldingiz maza qildingiz endi narxa bitta maza qiladiganingizga jo'natadi u ham maza qilib ketadi maqsadimiz pul emas maqsadimiz ollohni roziligi maqsadimiz barakot topish musulmon odam pul topadi bu rizqi e, pul topishligi tijorat qilishligichi hayoti uchun bir sabab xolos maqsad emas bu agar alloh taolo bizdan rozi bo'ladigan bo'lsa baraka degan ne'matni beradi diqqat qilinglar baraka ham o'zi ne'mat sog'lik pul ilm ne'mat bo'lgandek baraka ham ne'mat pulni alloh taolo hammaga bergan kofirga ham musulmonga ham lekin baraka degan ne'matni faqat musulmonga bergan shu barakot degan narsani istaylik muhtaram usta birodarlar Durustda bor, og'zi qattiq deyshadi. Ishi yaxshi shu og'zi qattiq. Endi qimmat aytadi naqd. Endi aytayotganimizdek shu ishni qiladigan boshqa odam bo'lmaganligi uchun odamlar murojaat qiladi, osmonda turib gapiradi. Gapirgisi ham kelmaydi. Xaridorning holiga qaramaydi, iloji bormi yo'qmi, naqd shu xolasang shu deydi. Qildiradi, iloji yo'q qildiradi, ketayotib turib yomon qildi meni bu deydi. shu arzimagan ishiga faloncha pul oldi sen o'zing договор qildingmi desa nima qilay ilojim yo'q edi deydi majburlandim qildirishlikka deydi Rozi olib bergani yo'q u. Rozi bo'lishga majbur bo'lib berdi. Shuning uchun holiga qaraylik, boshiga qaraylik. O'ylang, o'zi shu 200 so'm, 300 so'm pul topadi kechgacha shu g'ildiragini aylantirib. Endi borib turib kichkina narsasini shunday burab bersiz bo'ladigan narsa. Ihson qilib bo'ldi, Alloh uchun qilib qo'ydim deb ketaversin. Ketaversin. Alloh baraka bersin sizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man la yarham la yurham." Kim rahm qilmasa, unga ham rahm qilinmaydi boya gapda ko'zini o'yib mazza qiluvdingiz ya'ni kimdir mazza qildi siz ustingizdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana sahih muslimdan keltirilgan hadis rasululloh aytadilar musulmonlarning bir birlariga mehrli rahm shafqatli bo'lishlarining misoli xuddi bir jasadga o'xshaydi agar undan bir a'zo og'risa ana shu jasaddan bitta a'zo og'risa boshqa a'zolar isitma va bedorlikda turadilar Hol xarob ekanmi muruvvat qilib qo'yadi jon atishadi shunga endi bu o'rinda mm, ustalar deyla qila olmasdan usta ishlatadigan xaridorlarni ham bir aytib qo'yishlik kerak ehtimol haftalab ehtimol oylab uyini addelkasini qiladi tomini yopadi va xizmatini qiladida haligi uyni egasi arzimagan bitta ishdan bahona qiladida pulini bermay haydab chiqarib yuboradi shuning uchun usta ishlatayotgan odamlar ham yaxshilab bilib qo'ysin payg'ambarimiz aytganlar bir odamni yollab ishlatsang ishini bitirgandan keyin peshonasidagi terisi qatimasdan turib qo'liga pulini ber deydi Endi buncha uyni haftalab, oylab ishni qildirib olib turib, ustiga pul bermasdan yoki yarim narxini berib turib haydab yuborayotgan odam shu uyda yashashini o'ylasin. Chunki baraka ustiga kerak bo'lgandek, ish qildirgan odamga ham baraka kerak. Inshaalloh bu mavzuni keyingi juma davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.